Auf der Straße wird gehasst, auf der Straße wird gelebt. Gib mir das Bild ich bin tegen aus principe, tegen aus principe, tegen ons principe. Check. Yeah, wir werden unterdrückt und klein gehalten. Die Hunde haben Angst, weil wir Scheine machen. Der Mercedes wird gelenkt von einem scheiß Kanaken. Nie mehr C und A, wir tragen jetzt Designer-Sachen. Immer weitermachen, immer, immer weitermachen. Ihr scheiß Attrappen, heute ist vorbei mit Lachen. Ob legal oder illegal. Ich zieh durch, dicker penetrant. Fang nicht zu reden an, besser fang zu beten an. Weil ich dir sonst Messer in die Kehle ramm. Treffpunkt Legitstamm, ich Bestellt paar Gramm per WhatsApp, Telegram. Telegram. Telegram. Auf der Straße wird gehasst, auf der Straße wird geliebt, gib mir Darby intensiv, ich bin Diener aus Prinzip, Dealer und ein Dieb, mein Konflikt wird durchsiebt, gib mir Darby intensiv. Auf der Straße wird gehasst, auf der Straße wird geliebt, gib mir Darby intensiv, ich bin Diener aus Prinzip, spielt den Bro, das ist Berlin, in dieser Welt sieht nur die Patte. Unterm sitzt eine Waffe und im Bett wird ein Kanacke. Fick mal auf den Kripo und den Richter, diese Ratte. Du willst wissen, wie ich's mache, mit nem Lächeln und ner Latte. Schnapp die Scheine, verteil die Kreide. Kenn mich nicht mit Shisha aus, doch seh, du bist ne Seite. Nie wieder pleite, denn ich pass auf mein Para auf. Acht Sekunden Dauer drauf, bra, ich hol die Karra schau. Du siehst die Gardefors direkt in deine Fresse fliegen. Scheine wiegen, weil wir Scheine lieben. Der Polo ist Geschichte, heute war ich ja sieben. Und werd mein Jarak in die Fresse deiner Kachpa schieben. Auf der Straße wird gehasst, auf der Straße wird geliebt. Gib mir Darbe intensiv, ich bin Diener aus Prinzip. Diener und ein Dieb, bei Konflikt mit euch Sieg. Gib mir Darbe intensiv, auf der Straße wird Check.